NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio Podcast. Vraćamo se posle praznika, napravili smo kraću pauzu i sad smo naravno opet tu sa novim zanimljivostima i novim emisijama. NXS eh, Projektor, epizoda 5, za smo također pripremili nekoliko zanimljivosti kao što su najbolji filmovi u Srbiji 2013. E, godina po zaradi, premijere koje su stigli u bioskop, e, bioskope i naravno jedan veoma zanimljiv film. Pa da počnemo. Krećemo prvo sa najboljim filmovima za 2013. godinu u našim bioskopima koji su prikazivani u redovnoj filmskoj distribuciji. Mm, pomalo neočekivano na prvoj poziciji su se našli Štrumfovi drugi deo, a po ocenama e, analitičara i kritičara jel, koji prate filmove, ova godina je jedna od slabijih po posjećenosti, a svakako e, dosta uticaja imalo i to što je krajem septembra zatvoren Kolosej i Ušću, koji je prema rečima distributera vukao preko 30% posete od svih bioskopa u našoj zemlji. Krećemo odmah na listu posle Štrumfova dva koji su na prvoj poziciji po zaradi. Druga pozicija, Vojna akademija, drugi deo koji se još uvijek emituje u bioskopima. Treća pozicija, Mamurluk 3. Četvrta pozicija za film Crudes, isto jedan animirani film. Peta pozicija, Džangova osveta. Šesta pozicija, Grozanja drugi deo. Sedma pozicija, Veliki Gatsby. Osma pozicija, Hobbit drugi deo koji je još uvijek u bioskopima. Ana Karenjina deveta pozicija i deseta pozicija, možda pomalo neočekivano. E, Ridik, posljednji deo sa prilično dobrom zaradom sa 1 SF. To je ukratko lista Svakako 2012. godina po ocenama kritičara je bila kvalitetnija i bila je bolje posjećenost u samim bioskopima. Krećemo na premijere od 26. decembra do danas stigli su Ronin 47 ili 47 Ronina, Vuk sa Wall Streeta, Zaleđeno kraljevstvo, Kad ljubav zakasni, Putovanje na Božićnu zvezdu, jedan horor paranormalna aktivnost obeleženi, Tajni život Voltera Mitija, jedan zanimljiv film po ocenama kritike, Spasavanje gospodina Banksa, Legend of Sarli 3D i naravno posljednji Monte Video Vidimo se koji će svakako našoj publici biti jedan od najzanimljivijih. I prelazimo na posljednji segment ove naše emisije, a to je opis jednog filma koji smo gledali za vas. Kao što ste možda mogli da zaključite iz našeg naslova, emisije u pitanju je film Jobs po Steve Jobsu, osnivaču kompanije Apple. Ashton Kutcher i Dermont Malurni glavne uloge, režija Joshua Michael Stern, e, premijera septembar 2013. godina, jedan svakako interesantan film. Kratak opis e, godine 1976. buntovnik Steve Jobs stvarao je revoluciju u garaži svojih roditelja. Njegov drug i čarobnjak za tehniku Steve Voznjak mu je pomagao u tome i u toj garaži je nastao Apple, jedan personalni kompjuter ručno su sklopili preko 200 komada i sami ih isporučili klijentima. Tako je rođena kompanija Apple. Svet je bio nepovratno promijenjen a danas na stotine miliona korisnika širom sveta su odani proizvodu i liku i delu Steve'u Jobsu koji je nažalost preminuo 2011. godine. Film je svakako jako neobičan, e, dobio je prilično dobre kritike od strane kritičara, ali e, koliko je sad to moglo da stane u tih skoro dva sata, to je na gledalcu da ocenim. E, vrlo prezentovana je veoma kompleksna ličnost kao što je bio Steve Jobs i dati je veoma zanimljiv uvid u sve to, pogotovo za one koji su poklonici e, viđenja ovog čoveka i koji tragaju za određenim rješenjima, proučavajući njegovu biografiju E, i po znacima navoda učenje koje je on prezentovao. Film je veoma direktan, netolerantan, bez ikakvih prenemaganja. Mm, kakav je zaista bio Steve, to ostaje na vama koji gledate da ocenite da li je bio neumoljiv, s obzirom da nije volio da radi sa velikom grupom ljudi, vrlo, sa jako malom grupom ljudi je sarađivo generalno, ili je bio pedantni, hiperinteligentni osobenjak. E, istorija se svakako pobrinula da njegovo ime upiše u galeriju velikana i do dan danas i svakako za sve vas koje zanima kako je jedna od najvećih kompanija trenutno nastala, Apple, i kako su ti neki proizvodi, kako je cela ta, taj proces tekao, kad je on ostao kompaniju, pa kada su ga praktično izbacili iz kompanije, pa njegov povratak i u, u svakom slučaju veoma zanimljiv film E, možemo reći drama je u pitanju i preporučujemo da e, svima vama kojima je e, neobičan, koji volite ovakve filmove ili koji cenite i poštujete to što je Steve Jobs kao primjer ja radio i što dan danas također Apple kompanija radi savjetujemo da, da odgledate ovaj film to je jedno bila i posljednja informacija u ovoj našoj emisiji NXS projektor peto po redu, a do nekog sljedećeg susreta naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Ćao! NXS Podcast.